Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ayan po. So ngayon po uh, linggo nito, ako po ang alay. <laughs> Last week si Pastor Aswani, so ngayon ako. And malamang ang ating Pastor Bong at Pastor Roger. Baka nanonood sila ngayon, ano? Baka hindi ninyo alam, yung ating first service ay nakastream na rin online, no? Dati, second service lang. So ngayon, kahit first service, kung sakaling umaatin kayo ngayong uh, first service, tapos tinanghali kayo ng gising or meron kayo ibang mga lakad, pwede rin yan online. So, PVPG, kung nanonood kayo ngayon, dahil gabi na sa kanila, uh, ingat po kayo dyan. <laughs> so, nagpapatuloy po ang ating serye ngayong buwan ng uh, Setyembre na pinamagatang Everyone Needs Jesus. Sabay-sabay nga tayo. Yan. Dahil nasa Tagalog service tayo, para ba natatagalogin yan? Lahat ay may nangangailangan or pangangailangan kay Jesus. So pangatlong linggo na po natin yan at muli meron tayong uh, matututunan sa Panginoon. Sino dito ang nakakasunod sa ating serye? Nandito ka nung unang linggo, pangalawang linggo. Ayan. I hope na may mga natututunan kayo. You know, mas nare-realize na ninyo na, oy, talaga naman, totoo naman, everyone needs Jesus. So ngayon, uh, ha, ano na to, umaga na to, patuloy nating aaralin bakit nga ba kailangan ng lahat ang ating Panginoong Jesus. So ready na po ba tayo? Sige po, samahan niyo ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na yung nilikha. Maraming salamat sa biyaya mo na nandito kami ngayon. Hindi po yun aksidente. Panginoon, I- layunin mo po, Panginoon, para sa amin na kami matuto galing sa iyong salita. Kami magpuri kasama ng iyong bayan, Panginoon. Salamat sa pribilehyo, salamat sa pagkakataon na rin, O Lord. Ngayon po, buksan mo ang aming puso't isipan sa iyong salita at uh, ako rin po ang iyong lingkod ay gamitin ninyo upang maibahagi ko ang mensahe mo sa RLCC. So maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bilang pag-uumpisa po ng uh, ating pagtalaki sa salita ng Panginoon, magto-throwback po tayo. Di ba? Naalala nyo, meron tayong throwback Thursday ba yun? Uh, ah, ganon? So magto-throwback Sunday tayo. Bagay natin araw, no? Sunday. Magto-throwback tayo 10 years ago. Uy, 10 years ago. Ano meron 10 years ago? 10 years ago, merong isang post na nag-viral sa social media. Siyempre, alam naman, eh, maraming nagba-viral. Pero itong particular na to, 10 years ago, nag-viral. At nag-viral siya sa kadahilan ng kakaiba. Nag-viral siya sapagkat kapag tinitignan ng mga tao itong larawan na to, sa so isa-isang larawan, iba-iba ang kanilang nakikita. So, pakita ko na ba? Yan. Nakikita nyo ba yung picture na yan? Nakikita nyo ba? Ano ba yan? damit or isang kasuotan. Sino dito ang nakakaalala ng picture na yan? Meron ba? Konti lang, konti lang. Okay. Okay. Kaya ako pinakita yan sapagkat kagaya ng sabi ko kanina, kapag ang mga tao ay tinitigyan yung kasuotan na yan o dress na yan, iba-iba ang kanilang nakikita. Testingin natin ngayon. Kung 10 years ago, ganyan yung uh, ah, may kakaibang nangyayari, tingnan natin ngayon. Sino dito ang magsasabi na ang kulay ng suot na yan ay black at blue. Taas ng kamay. Black at blue ba yan? Okay? Okay? So, konti lang nagtaas, may mga nagtaas. Sino naman sa inyo ang nagsasabi na ang suot na yan ay gold at white? Taas ang kamay. Uy, mas marami yung gold and white. Pero sandali, parehas na ba tayong tinitignan? Bakit yung iba black and blue, yung iba gold and white? Actually, ako rin po, ang kita ko dyan, gold and white. Pero sa totoo, yan talaga ay black at blue. Weird, di ba? You know, weird. Parehas naman tayo ng tinitingnan, hindi ba? Black and blue po yan. Actually, hindi ako naniniwalang black and blue yan. Eh. Pero black and blue talaga yan. Meron picture talaga na black and blue, pero dahil sa lighting, siguro, o kaya talagang may ganun talaga yung tinatawag na color perception ng tao. Iba-iba minsan. Na, baka na-scam. <laughs> scammer, scammer. Ngayon, ito ay isang ebidensya. Of course, syempre, ano lang to, minor lang. Pero isang ebidensya na iba-iba tayo ng pagtingin sa paligid natin. Tama ba? Di ba ngayon? Ano lang yan? Dress lang yan. Pero, you know, siguro dahil sa ating kinalakhan sa buhay, kung paano, tignan, paano natin tignan yung paligid sa atin, nakaka-apekto sa atin. So kunwari, meron tayong experience na tayo ay naloko before. Diba? Meron po kaming nakasalamuha na nagbenta kami ng libro. Libro ng mga homeschool, nag-homeschool yung mga bata. Tapos, o sige, online na lang yung bayad, ganyan yan, di ba? Hindi po sila pumayag na online ang bayad at online yung transaction. Yung kung bakit? Kasi noon, naloko na po sila. Ng online. Nascam sila. Kaya, after noon, dahil gano'n na nila tinitignan ng, ano, at least na may kinalaman sa online transaction, hindi na po sila nagtatransact online. Nakipag-meet talaga sila sa amin. So, how we see the world, yun yung ganun tayo magre-respond. Nakaka-apekto sa atin ang ating pagtingin sa paligid natin. Nag-agree ba kayo dyan? Totoo yan. Di ba? Simple lang yung example ko kanina, pero meron pa mga malalalim tayong karanasan na dahil doon, naging iba ang pagtingin natin. Tatlong linggo na po natin pinag-uusapan ang serye na Everyone Needs Jesus. At maaari, kapag tinanong ko ang bawat isa sa inyo, naniniwala ka ba na everyone needs Jesus? Malamang ay sasagot mo sa amin, Amen. Tama yan, Pastor. Everyone needs Jesus. Ngunit minsan ako'y napapaisip, kung naniniwala tayo at hindi lang tayo, kundi lahat ng mga Kristiyano, that everyone needs Jesus, bakit kaya may mga mananampalataya ang hindi nagbabahagi ng Ebanghelyo, hindi pinapakilala si Jesus sa mga tao na kapaligid sa Kanya. Nagigits ba natin yon? So, Ito'y naiisip ko, maaari na sa ating isipan, alam natin. Ngunit baka sa ating loob may pagdududa tayo. Everyone needs Jesus nga ba talaga? Bigyan ko kayo na example. Sino dito ang may kilala? You know, nasa tingin nyo, tingin nyo lang naman, ano? Siyempre, di naman tayo judgmental dito. Pero tingin ninyo na pasaway ang buhay. Walang patutunguhan ng buhay. Meron ba kayong kakilalang ganon? Hindi ko alam na. Lasinggero, sugarol. Ano pa bang pwede natin tingnan <laughs> yan? Ay, hindi, wag, wag naman po kayo. No? Uh, nam, nam, ano, nananakit ng asawa at anak. hindi ba? Kapag tinignan natin ang buhay nila, maaring sabihin natin, oo nga, that person, baka kailangan si Jesus. Ngunit, naiisip din natin, dahil sa kanilang mga aksyon sa buhay, baka sila na mismo ang nag-decide na hindi nila kailangan si Jesus. Nagigit sa sinasabi ko? Di ba minsan pag tinitignan, ano ba naman to? Aga-aga, lasing na. Siguro itong taon to talagang, you know, hindi, hindi na makikinig kay Jesus to. Di ba? Nagigit sa sinasabi ko? At tayo birang mananampalataya, minsan pag tinignan natin ng ganun, hindi na siguro. So, sa ating isipan, everyone needs Jesus. Pero dahil na inakala na natin na yung tao na yun, nireject na niya si Jesus dahil sa kanyang mga gawain sa buhay, tayo rin mismo lumalayo. Everyone needs Jesus, totoo. Pero baka may pagdududa tayo. Isa pa, may isa pang grupo na parang may ganyan din tayong pagdududa. So yung una ay tao na pasaway. Ito, ito pa isa. Paano naman kung yung taong nakapaligid sa iyo na hindi nakakilala sa Panginoon, paano naman kung maganda ang buhay nila? Paano kaya kung mas maganda pa ang buhay nila sa iyo? Tapos sasabihin mo, kailangan mo si Jesus. Di ba, minsan magdududa tayo, sandali, ako nga eh. Hirap ako sa buhay ko. <laughs> di ba? So, minsan may ganyan din tayo pagdududa, baka naman hindi naman niya kailangan talaga. Maring sa isip natin, Oo, kailangan ni Jesus, pero sa puso natin, hindi na siguro, mabait naman. So dito tingin, may mga nakapaligid sa inyo, mabait naman. You know? Maganda naman ang buhay. Hindi ba? Kaya minsan nakaka-intimidate. Kasi pag tinitignan mo yung buhay mo, sa kabuhay ng maring friend mo, kailan, parang ako pa, share dapat nito eh. <laughs> Kasi yung, yung buhay ko parang di maganda. Nagigit niya sa akin sinasabi. Totoo, everyone needs Jesus. Pero ngayong umaga na ito, kailangan natin saliksikin ang ating puso. Na hindi lang sa isip natin, nasasabihin natin, isipin natin, everyone needs Jesus, pati sa puso natin, kahit may pagdududa tayo, pwede nating sabihin ng may pananampalataya. Everyone needs Jesus. Tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay ng layuning tunay na may saysay. Dahil nga, pag nakikita natin ang buhay ng pasaway, parang wala na pag-asa to. Wala na sa isa ang buhay nito. O kaya naman, pag tumingin tayo sa mga tao na kapaligid sana, parang okay naman yung buhay nila. Parang, hmm, totoo nga ba? Baka hindi na, baka nakuha na nila yung layunin nila. Sabi, naka, baka nakilala na nila o nakita nila ang layunin nila sa buhay. Ngunit paano kung akala lang natin yun? Paano kung sa panlabas sila ay parang successful, pero sa panloob sila ay empty. Dahil ito ang katotohanan. Hindi sa anumang lugar o kanino mang tao malalaman ang tunay na layunin ng tao. Kanino makikita yun? Kay Jesus. Kapag tayo nakaranas ng, ng buhay na walang hanggang sa Kanya, at habang nakikilala natin ang ating Panginoon, nakikilala rin natin ang sarili, at nakikita natin ang layunin natin sa buhay. Si Jesus lamang ang makapagbibigay ng layuning tunay na may saysay. So kung yan ang katotohanan na yan, hindi ba tayo mananampalataya ang dapat talagang nagbabahagi? Kay Jesus? Ngunit bakit kaya? Paano tayo tinatawag ni Jesus patungo sa ating tunay na layunin? Ito, itong question daw, kaya natin tatanong ito dahil kung meron man tayong minsan pagdududa, ngunit alam natin na importante sa bawat isa sa atin, kristyano man o hindi kristyano na may layunin, ano ang papel natin? Naintindihan niyo ba ako? Kung lahat ay may layunin at nakikita natin ang mga nakapaligid sa atin, hala, ang kanyang buhay ay patungo sa hindi magandang bagay o hala, itong tao na ito, maaring akala niya okay siya pero hindi. Ang kanyang patutunguhan ay hindi maganda. Kailangan niya ng layunin ng Panginoon. Ano ang papel natin doon? Paano tayo tinatawag ni Jesus patungo sa ating tunay tayo at sila? Kapag naintindihan natin ko, naniniwala ako na makikita natin ano yung papel natin. Amen ba? May papel tayo mga kapatid. Kung paanong naranasan natin ang Panginoon at unti-unti nakikilala natin, nakikita natin ang layunin natin sa buhay, yun din ang nais ang Panginoon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ngunit ano ang papel natin dito? Ako, naniniwala ako, pag naintindihan natin paano ba tinatawag ni Jesus ang mga tao patungo sa tunay na layunin, makikita rin natin kung ano yung papel natin doon. Amen? At babasahin natin, titignan natin ang storya sa Lucas 5:1 hanggang 11. Ito ang istorya ni Jesus at ni Simon, no, na later on siya ay magiging Pedro. No, kilala natin si, ano kaya? Kilala natin kasi nandito tayo ngayon sa San Pedro. <laughs> So, okay, istorya ni, ni Pedro kung paano tinawag ni Jesus si Simon, you know, na magiging Pedro. At makikita natin kung paano tinawag at makikita natin din paano o saan tayo papasok sa storya na yan. So tatlong aspekto ng pagtawag ng Diyos ang pag-uusapan natin. Okay, paano ba tinatawag ni Jesus ang mga tao patungo sa layunin nila sa buhay? May tatlong aspekto yan. So unang-unang aspekto ay tinatawag niya tayo kung nasaan tayo. Tinatawag niya tayo kung nasaan tayo. So tignan natin yung istorya. So minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret or sa ibang uh, uh, tawag ay dagat ng Galilea or Sea of Galilee, Okay? Nasa bandang norte yan ng Israel nagsisiksikan ng napakaraming tao, uh, ano yun, nakaparaming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. So dito sa punta na ito, nagiging sikat na si Jesus. You know, if you would, kung babasahin yung mga naunang mga uh, talata rito, sinasabi ni Jesus kung ano yung gagawin niya, you know, magpapagaling siya ng mga bulag, magpapalaya siya ng mga bihag, magagaling mga may sakit, etc., etc. So ngayon, kilala na siya. No? Kumbaga, marami na nakakamarites. Hoy, meron dun sa ano ah, sa lugar na yon Jesus ang pangalan. Magaling magturo ng salita ng Diyos. So, nakilala na. No? Itong, tong, tong, uh, tong punto na ito, you know, si, si Jesus ay, uh, kumbaga parang ano siya, yung nakikita niya yung mga tao, pero dahil nga siksik, sabi ko, Niisip siguro, anong gagawin ko dito? Di ba? Kasi nasa lawa sila ng... Ngayon, imagine niyo sino dito nakapunta na ng Divisoria ng Disyembre? Nakaka-relate kayo dito? So, ngayon, actually, na-imagine ko, baka, baka si Jesus nandun na sa tubig, siya yung napupunta sa tubig, no? Dahil sana sa lawa. O kaya naman, baka yung mga tao. Okay? So, ano ngayon mangyayari susunod? May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. So from crowd, maraming mga tao, biglang na-focus sa bangka. May nakita silang dalawang bangka sa baybayin. Nililinis sa mga mangisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangga, bangka. So itong lugar na ito, again, lawa. So expected na dito sa lugar na ito may mga mangingisda at may mga bangka, syempre. So during that time na habang nagsisiksikan ng mga tao, nakita ni Jesus itong bangka. Okay? So habang may mga uh, mangingisda. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hoy, sumulpot na yung pangalan ni Simon. Alam niyo po, sa Biblia, kapag ang isang tao ay pinangalanan, ibig sabihin importante siya sa storya. Di ba? Merong mga istorya na parang hindi pinapakilala kung sino yung tao. Ito, pinakilala. Okay, sumakay siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon hiniling, hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka nila sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Alam niyo po, hindi po ito ang unang pagkakataon na binanggit ang pangalan ni Simon. Kung babalikan ninyo ang naunang talata, so Lucas 4, uh, 38 hanggang 39, binanggit na rin ang pangalan ni Simon. In fact, nung ano na yun, pumunta si Jesus sa bahay ni Simon at pinagaling ni Jesus ang kanyang binan. So, dito sa punta na ito, kilala ni Simon si Jesus. Kaya siguro nung hinihiram ni Jesus yung bangka, pumayag siya. At nung ino, sige, pakilayo nga yung bangka dyan, no? para dyan ako makapagturo. Baka, pumayag siya kasi kilala niya na si Jesus. Ngayon, bakit importante ito sa istorya natin? Si Jesus, tinawag niya si Simon kung nasaan siya. Pumunta siya sa bahay, at dito sa baybayin kung saan uh, ah, nandoon ang mga mangisda, at sino ang mangingisdang kasama doon? Si Simon. Doon sa lugar na yon, sa bahay at sa lawa, tinatawag na ni Jesus si Simon. Na ginamit pa ni Jesus ang bangka niya para makapangaral. So paano tinatawag ni Jesus ang mga tao? Paano niya tayo tinawag? At paano niya tinatawag ang mga tao ngayon? Kung nasaan sila. Hindi kailangan na nandito sila para tawagin ni Jesus. You know, yung mga kaklase. Sino dito ang estudyante may mga kaklase? Taas nga ang kamay. Sino dito ang may trabaho at may mga katrabaho? Taas ang kamay. Sino dito ang mga housewife na nasa bahay, taas ang kamay? Hoy, maras marami. Alam nyo ba, yung mga kasama nyo sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, ngayon mismo, tinatawag na sila ni Jesus. Hinahanap sila ni Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi napaka-importante kay Jesus sa lahat na lahat tayo makakilala sa Kanya at malaman ang layunin natin sa buhay natin at maisa pamuhay natin yun. Kapag nakikita ni Jesus ang mga kaklase natin, ang mga katrabaho natin, ang mga kapamilya natin na hindi ganoon ang kanilang buhay, ayaw ni Jesus yun. Kaya hinahanap nila sila. Alam niyo po ba kung sino mga kasama nila doon? Tayo. Amen ba? hindi aksidente na nandun sila at nandoon tayo. Maaring wala na si Jesus sa lupa, ngunit tayo ang kanyang kamay at paa. Paano nila malalaman ang layunin nila sa buhay? Kailan nilang makilala si Jesus. Amen? Paano nila makikilala si Jesus? Sa pamamagitan natin at yun ang isa sa papel natin dito. Kung naiintindihan natin kung paano tinatawag ni Jesus ang mga tao at ganun niya tinatawag kung nasaan sila, Jesus, nandun din ako. Pwede tayong gamitin. Amen? Maaring hindi, siguro po hindi naman lahat sa inyo ay nakakilala sa akin at sa aming pamilya. Pero mga ilang beses na rin po ako at kami nagtestimonya patungkol rito na aming pamilya, way way back, ay nabuhay sa illegal na sugal. No? So yung iba nakakilala, yung iba hindi. Ang aking mga magulang ay kabo ng wedding. Diba? So maring iba hindi alam to. Kaya po, sa murang edad, natutunan ko na po yung mga numerong Espanyol. Ah, may nakaka-relate pa dyan? Okay, Pompiang Jess. Alam niyo ba yung Pompiang Jets? Hindi ko na ituturo yan, hindi ba? Eh ano pa, uh, ah, 3.17, tumbok ng 10, sahod ng 5. Ayan. May, may mga tumatawa, may nakaka-relate, hindi ba? Nalmulat na ang aking mata na yan ang aming buhay. In fact, dahil pinag-uusapan ng korupsyon at mga ganyan-ganyan. Minsan may pumupunta sa harap ng bahay namin, pulis. Magwawangwang kasi ibig sabihin no, kailangan ng bigyan. Okay? At meron pa akong karanasan. Kasi di ba yung mga nagtataya, may lastillas yan. Marami yun. Ako mismo nagdadala. Eh, Siyempre, ang liit ko noon. Bata pa lang. Maliit pa rin naman ako. Pero mas maliit ako ng time na yon. Okay? Mas maliit. Oh, mas maliit. Doon pa ako sa harap ng pulis dumadaan. Kasi cute ako noon. De, joke lang. <laughs> hindi nahahalata na meron pala akong illegal na ginagawa, no? Yan ang pamilya namin. Nandun kami. Ngunit fast track ngayon, ang pamilya namin niligtas ng Panginoon. At nandito ako. Siguro baka kung hindi kumilos ang Panginoon, kung nasaan man ako nung time na yon, baka siguro nagwe-waiting din ako, hindi ko alam. Di ba? Baka na, baka na naghahanap ako ng taya doon. Kagaya ng pamilya namin. Kagaya na si Moon. Kung nasaan man sila, tinatawag sila ni Lord. At may ginamit sa pamilya namin ng mga tao. Ngayon, unang-una na dyan, syempre ang ating mga pastor, Pastor Bong Pastor Regina, na nagtyaga sa amin. At ginamit ng Panginoon para maligtas kami. Hindi nyo kailangan alam lahat ang sagot. PE, hindi ko alam kung paano mag-share. Siyempre, kailangan nating may pananampalataya na aralin kung paano tayo mag-share. Ngunit kahit sa ngayon, hindi mo pa alam kung paano ibahagi si Jesus, kaya mong ibahagi ang pag-ibig ni Jesus. Amen ba? Alam nyo, kapag lumalapit tayo sa mga taong hindi pa nakakilala kay Jesus, at ang tingin nila sa atin, tayo ay mga taong mga walang pakialam na hindi tayo nakakasimpatya sa kanilang mga pinagdaraanan, mahihirapan tayo. Ngunit, kung naiintindihan natin na ang pagtawag ni Jesus sa mga tayo, kung nandun sila, nasaan sila, at nandoon din tayo, ibahagi natin si Jesus, hindi lang sa salata, kundi sa gawa. Tinatawag ni Jesus ang ating mga kaibigan, mahal sa buhay, katrabaho, kaklase, mga taong meron tayong impluensya kung nasaan sila. Muli, hindi aksidente na nandun ka. Nasa trabaho ka, nasa eskwelahan ka, nasa bahay ka kasama yung pamilya mo, kasama ng mga mga relatives mo. 'Di ba minsan yung mga relatives yung mahirap pakisamahan, 'di ba? <laughs> Or kapamilya. Regardless, Nandun ka sapagkat pwede kang gamitin ni Jesus. Everyone needs Jesus ba? Hindi lang dito. Pati dito. Kahit gano pa, kasama ang buhay nila or parang okay sila or in between, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga yon, mahalaga, kailangan nila si Jesus at kailangan nilang malaman ang buhay na walang hanggan at buhay na may layunin kay Jesus. Amen ba? Meron na quote dito si uh, Charles Spurgeon. Of course, Amerikano po ito, no? So hindi po siya nagtatagalog. Uh, ah, tinanslate lang natin. <laughs> Sabi niya, hindi lamang tinatanggap ni Kristo ang mga lumalapit sa Kanya, kundi siya rin ay naghahanap sa mga ayaw lumapit. So may mga Mahal kayo sa buhay, may mga kakilala kayo, may mga impluensya kayo sa mga tao na maaring sila mismo hindi pupunta, hindi tutuntong dito. So sino ang gagamitin ni Lord? Tayo. Kagaya ni Simon, na lumapit si Jesus sa kanya, tayo rin naman. Let us be present at make care at uh, at uh, ibahagi natin si Jesus at ang pag-ibig niya. So yun po yung una. Tinatawag ni Jesus mga tao kung nasaan sila. Pangalawa, tinatawag niya tayo higit sa ating pagkaunawa. So una, kung nasan sila, well, eh, eskwelahan, kung nasaan man, tinatawag ni Jesus yan. Tayo rin, ganun tayo tinawag. Pangalawa, tinatawag niya tayo higit sa ating pagkaunawa. So balikan natin yung istorya Pagkatapos niyang mangaral, so tapos na si Jesus na mangaral, di ba? Nasa bangka siya, tapos na. Okay? So, from the crowd, napunta ang focus kay Simon. Pagkatapos niya mangaral, sinabihan niya o sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Medyo nakakatawa tong uh, uh, tagpo na ito. Alam niyo kung bakit? Sino si Jesus? Ano ba ang kanyang ginagawa nung time na yan? Siya ay rabay. Siya ay guro. Ano sinasabi niya kay Simon? Oh, pumalaot ka at manghuli ka, ihulog mo ang labat manghuli ka. Kanino niya sinasabi yon? Anong trabaho ni Simon? <laughs> Guro na nagsasabi sa mga isda, pumalaot kayo ngayon, manghuli kayo ng isda. Medyo weird yung instruction. Di po ba yung utos? Ngunit bakit kaya? Ano kaya? Bakit? Bakit ito yung utos kay ni Jesus kay Simon? Makikita natin yan sa susunod na talata. Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. So, kung iintindihin natin yung utos ni Simon, as uh, utos ni Jesus, kay Simon siguro iniisip ko ganito na imagine ko mga kapatid, no? So, di ba naglilinis sila sa lam- ng lambat, tapos ganito nga, wala silang huli. Anong tingin nyo itsura ni Simon during that time? Siguro baka nakasimangot. You know? Siguro habang nilininis yung lambat, parang walang imik. Hindi natin alam, di naman sinabi. Ngunit baka ganun. Siguro baka nakita ni Jesus yun. Okay, dahil si Jesus siya, baka alam niya yung nangyayari. Okay? Eh, pero regardless, kahit ano pa man yun, you know, si Simon, eto ang sitwasyon namin ni Jesus. Siguro, Baka si Simon, polite na lang. Alam niyo ba yan yung meron kumakausap sa'yo, may pero polite ka na lang. Di ba? Pero ito siguro si Simon, sa isip-isip niya, no? Jesus, magturo ka na lang. You know? Yung pangingisda, sa amin mo na i-ano yan, i, uh, ah, tag dito, i, tag dito, hayaan mo na lang kami mangisda. Pero hindi. Siguro, during this time, hindi nauunawaan ni Simon. Bakit na kahit na nagpagod na sila, wala silang huli, ang sinasabi ni Jesus, Pumalaot ulit kayo. Mangisda ulit kayo. Pagod na kami, Jesus. Pero hindi niya naiinawa yon. Pero ito yung mahalaga rito. Sumunod si Simon. Sabi dito, ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog namin o iuhulog ko ang mga lambat. Kung sinabi ninyo, siguro polite na lang. Siguro baka inisip, sige, para matapos na. No? Pero hindi niya talaga malamang nauunawaan. At ito pa, ano ang tawag ni Simon kay Jesus? Guru. During this time, hindi pa niya nakikilala si Jesus bilang Mesiyas o Panginoon. Guru lang siya sa mata ni, ni Simon. So, lahat ng nangyayari, siguro nai-imagine ko, ano tong, ano tong pinapagawa sa akin? Nai-imagine ko, maaring hindi nauunawaan ni Simon kung ano inutos ni Jesus. Ngunit sige, guro, dahil sinabi mo, susunod ako. So ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Isang himala. You know, kabalagtiran ng kung paanong you know, hindi masyado hindi nauunawa ni Simon pero sumunod siya. Ang nangyari, nakahuli sila ng maraming isda ha, kaya't halos mapunot ang kanilang mga lambat. It's a miracle. <laughs> Kinayo, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa kabilang bangka. So, kasi during that time, usually ang pangingisda may grupo. You know, meron silang mga maliliit na mga bangka at sila'y tulong-tulong na nangingisda. Sa sobrang dami ng isda, oy, mga, uh, mga ano, ka-fisherman, di ba? <laughs> Hindi ko alam kung anong tawag na. Mga pare, yeah, mga, ano man yun, di ba? Mga kasamahan, eh, siguro. Punta kayo, paldo tayo rito, paldo! Eh, lumapit ang mga, ay, o, nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napunin nila ang dalawang bangka ano pat halos lumubog ang mga ito. So hindi lang napupunit ang lambat, halos lumubog yung dalawang bangka nila. Sobrang lupit ng pangyayari na ito. Ngunit ito yung dapat natin tandaan. Naunawaan ba ni Simon initially kung anong pinapagawa ni Jesus? Sa imahinasyon ba ni Simon, makakahuli sila ng sangkatutak na isda? Hindi niya nauunawaan yun. Sa oras ba nito, naiintindihan ni Simon kung sino talaga si Jesus? Hindi rin. Ngunit sumunod siya. Kasi ganun ang pagtawag ng Panginoon sa mga tao. Na tinatawag nila sila hindi dahil nauunawaan na nila ang lahat, pwedeng hindi nga eh. Ngunit gumagawa ang Panginoon at ginagamit niya mga sitwasyon ng mga tao upang makita nila kailangan nila si Jesus. Yung identity, di ba? Pinag-usapan natin yan nung unang linggo. No, na kay Jesus, doon natin makikita talaga ang tunay nating identity. Gumagawa si Jesus at gumagawa ang Panginoon ng paraan upang makita nila yon. Sinabi ni Pastor Aswani na you know, ang tunay na pagkaka, ano yun, mapabilang Di kay Jesus natin talaga matatagpuan yun? Maring sa normal na buhay ng mga tao na kapaligid sa atin, hindi nila naiintindihan. Yung kailangan ba talaga yon? Ngunit gumagawa si Jesus ang paraan upang makita nila yon. Kasi ganun siya tumawag. Hindi lang sa kung nasaan sila, kundi kung nasaan din sila spiritually. Kundi nasaan din sila sa kanilang pagkaunawa. At minsan, tina-challenge ni Jesus sa mga tao na ito para unti-unti lumapit sa Kanya. Diba? Nakaka-relate ba kayo dyan mga kapatid? May mga may punto ba sa buhay ninyo na hindi niyo naiunawaan ang mga bagay-bagay patungkol kay Jesus pero unti-unti ka lumapit? Siguro may nag-imbita sa'yo. Sino ba yung Jesus na yan? Baka nga yung iba rito sarcastic pa eh. Di ba? Born against? Ano ba yan? O kaya, ayoko dyan, baka masunog ako dyan, di ba? Sino ba yan? Hindi man nila nauunawaan, ngunit ganun sila tinatawag ni Jesus. Nangungusap siya sa kanilang mga sitwasyon at tinatawag ang kanilang pansin upang makita nila ang tunay na pangangailangan ng kanilang kaluluwa. So ano ngayon yan para sa atin mga kapatid? Kailangan natin maging sensitibo sa ginagawa ni Jesus sa mga taong nakapaligid sa atin. In fact, ito pa nga dapat nating isipin. Hindi yung may ginagawa ba si Jesus o wala. Hindi. Ang dapat talaga nating isipin sa mga tao na kapaligid sa atin, aha, may ginagawa si Jesus. Yun dapat yung assumption natin. At dahil doon, kapag may mga nakikita yung pagkakataon na pwede tayong makipag-ugnayan, mag, uh, makipagsimpatya sa kanila kasi nakikita natin kung ano yung ginagawa ni Jesus. Hindi ba? Sino dito ang alam ninyo, may mga tao sa paligid ninyo na may mga pagsubok sa buhay. Hindi kaya tinatawag sila ni Jesus? Sino dito yung nakikita nyo? May problema sa buhay. Financial man, spiritual. Again, nandun tayo. So, ang challenge sa atin ng Panginoon, ikaw ba ay magiging kamay at paa ko? Ikaw ba ay magbabahagi sa akin sapagkat nakikita mo, mukhang may pangailangan yung tao na yun. Yun ang papel natin dito sa buhay, mga kapatid. Naintindihan po ba natin yun? Sabi ni si Louis, isang kristyanong author, bumulong or bumubulong ang Diyos sa ating mga kasiyahan. Nagsasalita siya sa ating budhi, ngunit sumisigaw siya sa ating mga pagdurusa. Ito ang kanyang megaphone. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng megaphone. Pagpasensyahan nyo na, no? Ito ang kanyang megaphone upang gisingin ang binging mundo. Baka bingi pa sila ngayon. Ngunit, tinatawag sila ni Jesus. Again, hindi para lang dumami tayo rito, kundi dahil alam ni Jesus, nilikha ko sila at meron silang layunin sa buhay. Sa akin lang nila matatagpuan yun. At kailangan tayong lahat upang ipak, maipakilala si Jesus. Okay? So tinatawag tayo ni Jesus kung nasaan tayo. Tinatawag ni Jesus higit pa sa pagkaunawa natin. At panghuli sa lahat, tinatawag niya tayo ayon sa kung sino tayo. Tinatawag niya tayo ayon sa kung sino tayo. So tignan natin, balikan natin yung storya. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, Lumayo kayo sa akin. Anong tawag niya kay Jesus? Aba, kanina guru lang eh. Pero ngayon dito sa punta na ito, nabuksan na yung mata ni Simon. Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. So si Jesus kaharap niya, ay si Simon kaharap niya si Jesus, nakilala niya na kung sino si Jesus dahil sa, sa napakaraming hulo huli ng isda. Naisip ni Simon, hindi ito kapangkaraniwang guro lamang. Sinong guro ang kayang magpalitaw ng sangkatutak na isda? Sa oras na parang hindi naman yun yung oras ng panguhuli. Di ba usually madaling araw nila ginagawa yan? Pero ito umaga na. Pero ang dami pa rin isda. Sinong makakagawa nun? hindi isang ordinaryong guru, kundi ang Mesiyas, kundi ang Panginoon. So sa isip ni, ni Simon, lumayo kayo sa akin. Makasalanan ako. Kung naiintindihan natin to, may mga tao nakapaligid sa atin ganyan ang feeling. Diba? Yung mga pabirong sinasabi nila na, huwag nyo na ako isama dyan, baka masunog lang ako. Pabiruman yun, pero sa loob-loob nila, ito yung sinasabi nila. Makasalanan ako. Kay Simon, na nung nakaharap na niya si Jesus bilang Panginoon, makasalanan ako. Nabother ba si, si, si Jesus doon? Nung sinabi ni Simon, lumayo, lumayo nga ba ang Panginoon? Tingnan natin na, nagilalas, gilalas, o nagilalas siguro yan, siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan ng mga anak ni Sebedeo at mga kasosyo ni Simon. So ito istorya na Simon. Pero alam natin yung nangyari, nakaapekto rin kay, uh, kay James or Santiago at kay Juan na sila rin mismo. You know, sumunod kay Jesus. Okay, so kinukwenta lang yan, nakasama rin sila. Then sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang inyong huhulihin. So si Simon sabi, Panginoon, lumayo ka sa akin? Anong tugon ni Jesus? Huwag ka matakot. Ngayon, hindi lang isda ang iyong huhulihin, kundi mga tao. kung titisipin natin si Simon, may kwalifikasyon ba para maging disipulo ni Jesus? Meron ba yung PhD sa theology? Mangingisda lang yan. Ngunit tinawag pa rin siya ni Jesus. Kahit ang feeling niya makasalanan siya, tinawag pa rin siya ni Jesus. Tayo, naalala niyo ba yung panahon na tinawag ka ni Jesus? Ang galing mo na ba noon? Ang bait mo na ba nun? Sobrang bait mo, ikaw ay lumilipad. Sa sobrang bait, hindi. Tayo nakaranas tayo ng biyaya ng Panginoon. Hindi ba dapat ang mga taong nakapaligid din sa atin na maaaring hindi pa nakakilala kay Jesus ay maranasan din niya yung biyaya na yun. Tayo yung nandun. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Alam niyo po, usong-uso. Siyempre, nakikita natin sa TV yan. Sabi ko nga, mayroon na sa Netflix sa Facebook. Okay, mga nanonood ng Senate hearing. At yun, sinabi na nga rin to ni PS, di ba? Yung mga um, scandal or mga corruption patungkol sa flood control. Siyempre, ano, on the spot, yung mga corrupt, yung mga nag, uh, anto, yung mga contractor, di ba? Siyempre, tapos may mga nepo babies pa. Alam niyo ba yung term na nepo babies? Yung mga anak ng mga politiko na nangurap. Diba? Na, na sila rin nababash ngayon, hindi ba? Siyempre, naiintindihan ko yung galit ng mamamayan. Hindi ba? May na, na, nabasa nga ako. Ang, ang Pilipinas, hindi naman talaga mahirap. Nakukurap lang. So, naiintindihan niyo ko yung galit. Kaya pag tinitignan natin mga kontrakto na ito, mga congressman, di ba, galit na galit tayo. Ngunit, ito yung tanong. Paano kung magkaroon ka ng pagkakataon na ibahagi si Jesus sa kanila? Anong gagawin mo? Taong 2009, pumutok ang skandal ni Hayden Ko. Naalala nyo ba yon? Sobrang lupit na ang kantang Careless Whisper ay nakadugtong na sa pangalan ni Haydn ko. Okay, naalala nyo ba yon? Nagkaroon pa ng Senate hearing, you know, natanggalan ng lisensya si Haydn ko dahil sa kanyang mga ginawa na scandal. Pag tinit, meron pang ano nun, survey. Sino ang pinaka-hate na tao sa Pilipinas nung time na yon? Alam niyo ko sino yung number one? Si Haydn ko. Pero alam niyo kung nasa na siya ngayon. Isa na siyang Christian na nagsaserve. Hindi ko personally kilala siya. Ngunit apanood ko lang yung testimony niya. Ngunit bakit ko sinasabi ito? Buti may mga tao na nakasilimuha ni Hayden ko na kahit na alam nila kung anong ginawa ni Hayden ko, ay tinignan si Hayden ko ng may biyaya, ng may grace. At inalalayan siya hanggang makilala niya ang Panginoon. Huwag natin basta husgahan ng iba at isipin agad na hindi nila kailangan si Jesus. Maraming hidden ko sa mundo. Maraming mga, maraming kontraktor, maraming mga kurap. Maraming mga tao na hindi alam kung saan patungo. Huwag natin silang husgahan na hindi nila kailangan si Jesus. At kapag tingin natin parang okay naman ang buhay nila, wag din nating husga na hindi nila kailangan si Jesus. Pagkat everyone needs Jesus. So kung naiintindihan natin na tinatawag ni Jesus ang mga tao ayon sa kung sino sila, tayo rin naman. Tinatawag tayo ni Jesus upang hindi manghusga, kundi mm, tanggapin ang mga tao na yan. Sabi ni Dr. James Merritt, ang mga reliyoso ay nagtayo ng mga pader, si Jesus ay nagtayo ng mga tulay. Tayo po mga kapatid ay kailangan maging bridge builder. Amen po ba? Tayo ay magtayo ng tulay. Again, hindi para dumami tayo rito, kundi dahil ang nakasalalay dito ay buhay nila. Nakasalalay dito kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap. Nakasalalay dito ang layunin nila sa buhay. Kung tayo ay mananahimik, kung tayo ay maghuhusga, kung tayo ay walang gagawin, patuloy sila sa ganong tahakin. So muli, tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay ng layuning tunay na may saysay ipakalala natin si Jesus sa kanila. Amen? Huwag tayong manahimik. Gawin, gamitin natin ang ating oras at talento upang ipakilala si Jesus at ang kanyang pag-ibig. So ngayong linggo, to a ah, challenge natin to. Sino dito merong kakilala? Sino dito ang may taong may impluensya kayo kahit papano sa, sa kanila? Taas ang kamay. So, ngayong linggo, Mag-isip ka ng isang tao sa iyong buhay. It's sa, sa pusong ang katotohanan na kailangan niya si Jesus. Makipag-ugnayan sa kanya, tanungin kung kamusta na siya, makinig at maging sensitibo sa kung paano kumikilo si Jesus sa kanyang buhay. At kung may pagkakataong ibahagi si Jesus, magkaroon ka ng lakas ng loob na gawin ito. By faith ito mga kapatid. You know, again, parang di ko ata kaya yan, Pastor Ebet by faith. Hindi man sa salita, maaring sa gawa. Ngunit ang importante ay maramdaman natin na mayroong susus na nagmamahal sa salita sa pamamagitan natin. Kung may pagkakataon, ibahahin natin si Jesus sa kanila. Amen po ba ba? So muli, tanging si Jesus lamang ang makapagpibiyay ng layunin ni unay. Amen sa isa-isa. Tumayo po yung